Dadi ora kok nyembah kayu watu. Ora nyembah kayu watu. Mulane ana saji. Ha. Sesajen niku tegese kok mboten nyajeni danyang niku mboten. Mboten. Saji niku tegese pusate mung siji. Pusate mung siji sapa Gusti Kang Maha Kawasa ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah dene danyang kok hmm. dikeki saji sing dimaksud danyang niku kok mboten danyang barang-barang gaib mboten. Hmm. Danyang niku tegese sing padha nyang. Nah kula. Hmm. Lah sing teko mriku terus do mangan niku terus maksud. Paringi saji niku tegese siji ke pusate mung siji. Lah. Teko apa neh rada jeru lah. karon nak jawab bangsan ilmu tuwek-tuwek niki awake dhewe ngadai dik wong awake dhewe ning alas purwo petang tahun lho nyapa ning alas purwa? gak enak tanggapan delik gawane utang terus ning omah delik. Lek kaitan dengan bersih dusun iki piye, Jajar? Kejaba ana dofatu minal iman. Heeh. Nah, Terus kaitannya apa ide tentang kerukunan, persatuan kerukunan, dan kesatuan. tergantung orangnya masing-masing. Gedeke rasa syukur tur ya sedekah marang ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Sedekah bumi awet wulu pametune bumi sing melimpah ruah sing ditampa warga dusun Brumbung. Iki perlu disyukuri. Hmm. Jaluk ngapura ning gone Gusti iki penting awet Gusti Allah ngono inna innallaha ghafurur rahim maha pengampun kuwi lho awakmu kuwi lho iya aku barang jelasno dik jelasno Inna ghafurur rahim iku lho apa pak sing iki pak kemen to pak sing iki pak lah wis ana limang gon barang tak tokne sing ndi Gusti Allah Maha Pengampun. Nah, hmm. Maha Pengampun. Mulane nek awake ndek dosa sithik tek langsung jaluk ngapura. Jaluk sepuro hmm. umpamane hmm. sampean kok ndalang ini ki hmm. terus ngenyek lian. Waduh, aku mau ngenyek sapa ya? Langsung jaluk pura. Ya Allah. Hmm. Langsung ngono bos. Iki niki hmm. tek tek langsung langsung. Lah awakmu berhubungan langsung karo wonge. Ampone awakmu duwe bojo. Terus ujug-ujug awakmu dengan sengaja terus eneng wong wedok liya. Piye lah mau njaluk ngapura karo bojomu? Loh, ngene lah masalahku gak intern intern to bos masalahku. Jadi <laughs> nek masalah ngonoan kok sampe awake dhewe iki kok seneng karo bojo. Berarti sampean termasuk sik normal, Bos. Hmm. Ngono lho. Nek kuwi enggak usah njaluk sepura, teruskan saja. Loh, awakmu ki lho maksud njaluk ngapura, Dik. Berarti ah. kowe isih dosa nek ngono. Wong nek duwe salah sithik kudu disamping njaluk sepura karo iper individu yang njaluk sepura nang Gusti Allah. Umpamane aku, umpamane petuk karo percil wah percil asu iki oh. pamane ngono terus oh. aku terus aku sadar oh iya aku ngelokne percil asu iki berarti oh. aku dosa eh cil aku maaf ya aku sing ngelokne kowe asu oh. maaf lo ya su oh. pamane pamane lo iki oh. pamane lo hmm. contoh lo kadang kala wae dhe omongi ndak sengaja terus ora sengaja oh. pamane eh ya ampun percil iki kirek wewi Terus aku sadar, aku sadar lho ya. Aku muni percil kirike kan aku berarti dosa. Berarti aku njaluk ngapura, eh njaluk ngapura lho, Rek. Lho, nah. Ah. pamane ngoten pamane lho, pamane. Ida, apa? Anjen cuk. <laughs> ya, krik. Oh, aku sadar, aku sadar. Oh iya ah. oh, jebul ngono kuwi omong aku elek sepurane lho, Pak Do. Lah, oh, ngeten iki umpamane. Pak Eko, contoh. Hmm. Entang jajal, entang. Wong contoh lho, entang jajal. Apa? Lho, apa arekmu ni piye? Lho, <laughs> aku ora nesu kok lek apa. Tenan. Umpamane wah Pak Eko. Pak Eko anjen jangkrik Pak Eko. Wah Pak Eko, aku sadar Pak Eko, sepurane Pak Eko. Ya, ya, ya, ya. Oh, ngono Bang langsung. bang langsung cek perceli tanah asu kok e. Eh. Hmm. Pak aku terus sadar, eh ya ampun aku malah akeh men to kowe iki. wong Kancane pisan tok, kok sing kirik, sing asu sing. Lah aku kan njaluk ngepura. tapi yo sepurane lesu. Iya, Orang. <laughs> jadi awake dhewe iki setiap saat setiap waktu mesti ada kesalahan. Kesalahan. Wow, uang Dalilnya apa Dek kesalahan? <laughs> bener bener karo salah ki dununge nek menungso. Hmm? ta. Gawan bayi. Gawan bayi. Sandangane menungso. Sandangane menungso. Bunga susah. Ya, bunga susah. Ya ta. Hmm. Terus mari ngono cara samanmu kleru luput utawa salah karo bener. Heeh. Hmm. Lha kuwi dalile wis wis ana ning jero kitab iki wis ana. Sesuke tak WhatsApp nih Pak ora apa <laughs> wis ana. Ah lho sing ndek ben kae lho. Al insanu. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Lah iki lho iki. Apa nek ke sema? Apa Pak Aduh, apa? tak cakok. Kok dadak tak iki ning daleme Pak Haji lho, iki sudah sembulan sing ngomong ning omahe tikus ya sapa benah <laughs> tulisane Pak Haji eh. Oh iya. Menungsa ning alam donya iki kedunungan kleru karo bener. Hmm. Kuwi lho Bas, sampean lak kleru ya aja seneng-seneng lakmu kleru, mesti besok kedunungan bener.